Jon Jakes Unai askatu ekainaren amaika honetan izen hauek lehen lehoan, jarriko dituzte baionan, manifestaldi bat antolatzen baitute, bake bideak eta bake artisauek, e, bake bideako lehen dakaria, gurekin, goizuntan, naiz eh, funosa, segunon? Egunan. Manifestaldi bat, berriz, erran behar genuke? Bai, e, bai guretzat importanta delakot, karrika ez ustea eta karrikan... Eh, erri honen borondatea adieraztea bereziki kontekstu eh, elektoral eh, honetan uh, adierazi ginuen, eh, fase mobilizatzaile berri batetan sartzen ginela, gure helburua zela berritzere uh, presuan etxeratze gaia bere neugian jartzea, eta osatu berri den uh, gobernuari keinu indartsu bat emaitea, donk, ekainaren amaikako manifestaldiaren helburua hor da, gobernu behia hor dugu, gobernu buru berdina dugu, biak lege biltzaga osatuko da, eta horren araberako ere gobernua, hor duan, ekainaren amaikako manifestaldi hori, ba, Ipar Euskal Herriko gehiengoaren adierazpen bat izan nahi du, eta mezu, eh, Indartxu bat helaraztea Makroni, jakinda, gaur jakesen erabakia ukango dugula, eta ondoko astean jonena. Aipatuko dugu, ranuzu, eh, jada aipatzeko frantziar gobernu berria badela, e, bon, Macron berriz eh, hor autatua izan da, gobernu aldatu du, baina frantziako justizia, e, barne ministroa, berdinak dira, beraz hor e, ondoko urtei begira, nola ikusten duzue ahemana, justuki e, frantzias Ebe, eh, momentuan asteko adierazten dena da hildo beretik eh, segituko dela, asteko guk hori da egin dugun eh, konstatazioa eta eta beharko dugula ere inda jajeman begitu batetatik uh, heldu elkarrizketa espagoari benetan gaia politikoki johatua izan dadin gure kasuan ala, ala ez baita e, frugatzen dela kotz e, aste haste, e, euskal preso politikoen gaia edo oroak preso politikoen gaia, erabat delegatua dutela fiskal horistari eta oroak Eh, polo antiterroristari eta askida ikustea. Eta horra gertzen da hoien posizioa beraz, ikusiz eh, azkenean eh, bai, erantzunak zein diren, baldintza Delegazio bat, delegazio bat ez duena kontutan hartu nahi kontsiderazio politiko bat, eta hori da, salatzen duguna, eta bain baino gehiagotan, karrikan edo ekintzetan adierazi duguna momentu hontan gobernu horrek ez du erabaki eh, politikorik hartu etxeratze eh, prozesu hori eh, Euskal Herriko egoeraren baitan kokatzeko lehen instantzian epaileak egiten dutenean. Mm. Eta hori hor ere egunez egun frogatzen da, Hor haipatzen alda, dibidez, gaur uh, diakinen baita jakes esnalen uh, ba, baldintzapeko askatasun eskaeraren erabakia, erranduzu, uh, ba, lehen lehen batean behintzatu onartzen zaio, baina beti hor da, azkenean, uh, dei egiteko uh, eh, uh, eh, prokuradorea antiterroristako uh, uh, gamerakoa. Bai hori da, e, lehen instantzian erramezala onartzen da, onartzen da gainera justifikatuz e, Euskal Herriko egoera politiko berriaren gainean, eta kokatzen dute azkenean presoen askatze prozesu hori e, bake iraunko horren egonkortze bidean, jarria dute e, zibila eta hemengo sustengoak berme bezala, eta hor badu, bai, fiskaltza hori dagoena, benetan, eh, ideologia batean kokatua, terrorismo ikuspegitik soilik e, jogatzen duena bere ibilbidea, eta nik uste dut hori dela, e, arazo arazo uh, eh, lagiena eta nunbait uh, gai egon dela preso azken egunera arte mantendu behar dela eta eta eta jon eta jakesen kasuan gurik kezka da ez zute den gainera eriotzerainuko pariua pariua egiten non gaur jakesena dugu deigorte gira, deigorte horrek zer deliberatuko duen ez dakigu, baina zalantza handiak ditugu ikusiz ez da baida nola ere manden, nola behitzere gordetzen giren eh, mekanismo eh, edo uh, komisio batzuen gainean dena dagoenean jakes askatzeko, bost lau urte. Lau urte pasadira orain jakesek bigarren eskaera egin zuenetik. Kasazioan irabazten du zehenoaren uh, ez da baida, eta behitzere gaur gerta daiteke epaile horiek kuraia gutxiko epaila, epaile horiek luzatu dezaten behitzere e, eh, prozedura eh, besteak beste fiskaltzaren eh, presioagatik jokoan delakotz oientzat ere eta nik uste hortaz ere kontziente izan behar gira e, beste presoentzat jokatzen dena eta nik uste bataklanen hauziaren kontekstu hortan kalkulu horiek badira egin dezaketena gaur zer ondorio ukan dezake, bihar hauzi eh, eh, uh, hoientzat eta inoiz baino gehiago bagira benetan eh, arazo franco frantses batean. Egan nahi duzu, uh, azkenean Euskal Herriaren ez dutela erabakirik hartzen al kontuan hartu gabe Frantziako beste kontekstu hori edo momentuan ez dute olako ez dute eh, olako posiziorik hartuko eh, menan uh, eta ala ematen da ere uh, kortxika, naiz eta egon diren egon diren hitzak uh, errealitatea da dagoen egoerarekin dauden baldintzekin ferrandiri ukatu diotela donk nire ustez orokorra da preso politikoekin hartutako erabakia dena ez eh, ez mugitzearena eta eta eta ondoko asteak eta hilabeteak eh, hortan pilak eh, hortan jarri beharko ditugu interlokuzioa berreskuratzeko, baina goi mailoko interlokuzioa. Ja, hemen afera ez da, juridikoa, baina hori aspalditik bagenekia, eta astapenetik ere jango nuke. Salbu espenezko neugiak ez aplikatzea, erabaki politiko bat izan behar da. Hau da, gobernuak, beharko du erabakia hartu Euskal afera bestela tratatzeko eta hortan ibili beharko gira eta horregatik ere iragarria dugu. Gaur eta osteguneko audientzian baitan ez bada askatzerik emaiten, gu ez gira gelirik egongo. Eta determinazio hori adieraziko dugu udauntan. Ados, ekainaren amabostean izango baita jon Paroten eh, eskaeraren erabakia ere, eh, udauntan egan duzu, indartuko duzuela mobilizazioa jada egan zinuten. Egan dugu, blokatuko dugu Ipar Euskal Herria udauntan ekintza gehiago beraz aurre ikusten bai. dituzue eh, bai. blokeatzen nagusi batekiko. Bai. Eh, hauteskundeak dira erran duzu eh, kontekstua hori dela ere, hauteskundeetan engaiamendu ituna ere, bidali du bake bideak, Pirineo Atlantikoko lau bost eta segaren hautes uh, barrutien autagaier interpelatzeko uh, atxikimenduak gaur jakin uh, izan dira izenpetzeak, izan dira sorpresak uh, engaiamenduak azkenian? Ba, Gaiamenduak bat dira, ez dut salatuko oraindik zen da bukatzen ari gira eh, hor bilketa, nik egango nuke uh, sorpresarik eh, ez dela. Uh, ikusten genituen uh, izenpedurak biltzen ari girela, nik egango nuke aldaketa da gaur egun ala ere asko ez direla atribitzen ez, ez izenpetzen sustengurik aierazi gabe. Orduan bada, Hala ere, eh, maila hortan uh, nik errango nuke eh, espazio bat irabazia eta jende bat hala ere deseroso justifikatu beharrean uh, ez izenpetze hori, gero guretzat uh, engaiamendu itun hori noski importantea da, baina zen ere aukera, kanpaina horretan nun hauetariko batzuk ez duten gai hori lentasun bezala kontsideratzen, adieraztea, non gauden, ze uh, irakurketa egiten dugun momentu honeta, ze blokeoaren aintzinean garen, eta, eta noruntz joango giren, eta denen, eh, denen eh, engaiamendua funtsezkoa izango da. Orduan orain ikusiko nola gelditzen den gure itune engaiamendu hori eta ikusiko ere ondoko asteetan norekin gelditzen giren eta eta jende ba, horrek edo deputatu horrek ze engaiamendu maila hartuko duten eta guretzat importanteena bada ere eraiki dugun lan eskemaren baitan eta konfientzaren baitan ondokoek hortan segitu ezaten hemen helburua ez da bakarkaritzea edo Eh, olako deklarazioak itea, hemen da Euskal Herri gisa Parisen hau batez aritzea. E, Autezkundeak igandean, bezperan, ejan bezala, larun batarekin, eh, manifestaldia, atxaldeko, bostetan, bai honan? Hori da, logatik eh, abiatzen dena, eta jaiten astapenean estapenean, manifestaldi bat gehiago, guretzat eta sekulan bat gehiago, da adierazpen, indaktsu baten, adierazpen bat gehiago, eta nik uste dut, importanta dela larun batean eh, ba, ibilgiten erakuts dieza egun eh, hemen kostala eh, kosta eutxiko diogula erronkari eta eta hor izango gaituztela. Bakke bideako lehen dakaria beraz gurekin inuen anaiz uh, funosaz milesker? Zuei.